mu myaka iri imbere muri iyo ntumbero leta ikafise ihangiro yuko u Burundi bwoba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu kandi giteye imbere mu mwaka wa 2060 muri iyo ntumbero nyene u Burundi bukaba buriko bushira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere bise Plan National de Développement PND 2018 ushira 2017 aho kandi ni nyuma y'imyaka itatu umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi Verisite ndayishimiye ari ku butegetsi yimikwa akaba yashize icivugo imbere ati umunwa wose uronke icyo ufungura nayo mufuko wose uronke ama amafaranga aha rero tugace tugaruka kuri abo barundi bari hanze y'igihugu mbe bobo muri bibiri na mirongo itandatu cyangwa bibiri na mirongo ine aho ubundi buzaba buri mu iterambere ni igiki bufasha intambamyi ziri hehe ni nyuma kandi yaho uburongoye Olicome Gabriel Rufyiri yandikiye ikete umukuru w'igihugu asaba cyane cyane ko ukorohereza abo barundi bari hanze kuko uruhara rwabo ari nta karahara mu ruganda nibacure ibi biri muri iryo kete byari iki intumbero n'iyihe oricom yashaka gushika kuki abo barundi bari hanze ni igiki bufasha ibibazo n'ibyishikumbiro tuza kugaruka ko hano reka rero nongere kubaha ikaze chancela mugisha w'imana naza kumfasha mu buhinga bw'ibyuma na François Akimana tubwira ko nk'umujyi w'umusahira rino kete mwandike mukuru w'igihugu Burundi muri 2020 muri 2040 Uburundi bwifashe 2026 bo bari Uburundi buteye imbere mubona koko abo barundi bari hanze abo ba diaspora hariho uruhara bashobora kugira muri ino vision eh, si genda nabivuze eh, nagenda babwire yuko ugiye kuraba mu nteguro eh, y'iki gitabo ndibuka mbere n'inama duheruka kugira mu kigobe mu kwezi kwa kane ntihenze mw'uno eh, mwaka turimo eh, harabaye mbere eh, ibiganiro byagiye biragigwa kuri buri gisata kuko bashizeho ibyo bita inkingi zishaka kuri zitanu muri izo nkingi zitanu rero nkingi Eh, ibyo bashobora guterera twese twarabonye ko ari uharantangirikira noneho eh, igihugu cyose eh, kidashize imbere abo bantu nibaza ko kiba cyihenze rwose kuko bafise icyo ni ukwitare rekompetanse mm-hmm. ni ukuvuga ubushobozi butandukanye mu bisata byinshi rwose kira noneho baba bafise n'icyo ni ukwita egisperiyanse mm-hmm. Eh, mu buryo bwinshi no mu bihugu byinshi baba barahugiye bararahura mu ubwenge ubuhinga butandukanye mu bisata kandi eh, bitandukanye eh, ubuhinga butandukanye mu bisata bitandukanye n'abantu rero bo kudashira inyuma na gatoya jyewe ndabivuga gutyo nk'umuntu umwe yabaye hanze kandi ndakorana n'abatari bake hama ndagenda kandi mu bihugu bitari bike ndaganira n'abarundi batari bake ari no muri iyo ntumbero mbere jewe eh, maze kwandikira inzandiko biciye mu ishyirahamwe urikome naho bitarajya mu ngiro byose yuko ifise umubyeyi yiyemeje mhm. gushyira imbere abarundi baba hanze mhm. haracara mugabo ndabona ko umengo eh, dufate ku bwene byari bibenze mu myaka iheze ubu uya ko biraza eh, kuko biraboneka ko ubwa mbere mhm. biciye muri icyo bita rasimena de la diaspora indwi yahariwe abarundi baba mu makungu n'ubu iri kurategurwa narabonye ko haraza abarundi benshi cyane mu kwezi kw'indwi no mu kwezi k'umunani Eh, abo barundi rero bumvise bakiriwe neza bakumvirizwa bagatanga eh, intumbero y'ibintu bimwe n'ibindi biragira akamaro kanini cyane rero eh, mu bushikiranganji bw'imigenderanire barashyizeho icyo bita direkisiyo Eh, ahashaje dore diaspora ingisata n'ubuyobozi bujejwe barundi babo makungu mm. ico gisata n'icyahoraho burya ni gishasha mm. ivyo rero nibaza yuko ari ibintu byiza rwose hanyuma murabona yuko hategurwa n'indwi yahariwe eh, abarundi baba mu makungu nicyo ni ikintu cyiza cyane mm-hmm. hanyuma kandi hari n'ibindi bintu bitari uko umukuru yari yemeye kandi jewe nyine nari nabimubajije eh, duhuriye mu gihugu cy'ububirigi Eh, yari yemeye nk'akarorero y'uko eh, azozaragirisha eh, inama biciye ku buhinga ngurukanabumenyi mhm. kabiri mu mwaka twaravuze ibintu bitari bike eh, turavuga ibibazo bijyanye eh, n'uko yobumviriza arabyemera mbere baremera yuko n'amambasade bazo yoza aratunganya ibyo biganiro kugira ngo babonane mugabo amakuru dufise kugeza n'ino saha amambasade nta na kimwe arakora mm. kugira ngo babonane n'abo barundi babumvirize bakagiranira ibiganiro mugabo oh, hariho nk'inama iheruka eh, kubera washington kandi iyo narindi eh, hari mu kwezi kw'icumi na kabiri eh, iyo nama ari ku itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri abarundi bari batumiwe eh, imbere y'uko iyo nama iba yuko iyo nama umengo itakibaye mm. mugabo hari abantu batigeze barironka batigeze babona nicyo gituma hari abaje Eh, mugabo hari iyindi nama yabaye mugabo iyo nama yo yari yerekeranye n'ibijyanye eh, n'iterambere les eh, investisseurs étrangers cyangwa abanyamitari b'abarundi cyangwa b'abanyamahanga baba mu Eh, mu mahanga mugabo bari Washington na umugabo ntiyari inama y'abarundi na diaspora mhm. yari inama yo kuraba ibijanye n'ubutunzi ibijanye n'iterambere no kuzana imitahe mu Burundi mhm, mhm. ico rero eh, murumva yuko abarundi bagize gutyo ntibaheza ngo babishime baca babona ko mengo ntibabitayeho hanyuma ikindi naco mbona nkicyo kosogwa ni iyo umukuru w'igihugu yemeye ko yoza aragirisha inama eh, n'imiburiburi rimwe mu mwaka cyangwa kabiri mu mwaka abarundi biciye abarundi baba mu makungu biciye kuri wa muhora eh, kuri iyi mihora ngurukana bumenyi mugabo mhm. n'uno munsi ntabwo urabona imyaka igira ibibiri nta na kimwe kiraba eh, hariho n'inama zari zemewe ko zaziragirishwa abarundi eh, baba mu makungu biciye ku mushikiranganji ajuje imigenderanire cyangwa abamuserukira mugabo n'izo ntiziba niyo zibaye rero icyo twabonye Eh, ahora aho zihora ziba mugabo bahora batumira abantu bo mugambwe bagira eh, babo eh, hari abo usanga urumva benshi bazbizana politiki, mm. bamwe bakumva yuko ubutegetsi bubashigikiye abandi bakumva ko umenga ubutegetsi ntibubashigikiye ibyo rero ni naho bikunda gupfira ariko kandi gatonya igihe umukuru w'igihugu ariko yishyura mu myaka itatu yari amaze atwara igihugu yaravuze ko iby'imigambwe atabihari ubwo none abusaba atabihari ni ukuvuga yuko wataraba ati n'umugambwe araba nyabona ababishoboye aba aribo bamufasha cyane cyane n'abanyepolitike mm. eh, mugabo abatwara bagomba kumva ko bafise eh, itegeko ryo gufasha eh, abarundi baba mu makungu mu kwerekana akarorero cyenda akarorero gasanzwe nk'inama yagirishijwe eh, itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'ibihumbi na mirongo na kabiri i buruseli mu bubiri kimwe nakubwiye na twarimo mm. eh, itangazo ryatumiye eh, abarundi baza muri iyo nama ryabaye rusange riba irya bose atanumwe ndabyibuka yuko jewe na mbonimpa Pierre Claver tugiye mu iyo nama eh, hari abantu babivuze bavuze ibyo bagomba bavuga ibyo bashaka ikare n'abandi baje kuko babumva kumengo umengo ni inama y'abasenidefudede Mm. Eh, bumva kumego ni inama y'abari mu mugambwe x y eh, twebwe ariko ari inama itumiwe itumwe ko n'ubuserukira uburundi eh, akavuga yuko ari abarundi baba mu mahanga bagomba kubonana abarundi bose baba mu Luxembourg mu birigi n'ibihugu bikakwikuje batume iyo nama twe twumvise turabarunda atacu tuza kutujayo twaragiye kandi nagenda kubwire ko twarose ijambo mu ba mbere bigaca bigaragara rero yuko eh, twese turamutse turengeye ibyo bintu by'utunyungu twacu bidutandukanye hmm. ntaramutse tuwushika kuko ibihugu byinshi eh, ndabaye akararo gasanzwe nk'igihugu hariho nk'ibihugu byashyize imbere Eh, icyo ni ukwita abanyagihugu bacu mu makungu nka mm, nigeria eh, eh, la diaspora ya nigeria mhm. ikintu rero gikoma genoviza ko biri muri icyo ni ukwita umutahe udasanzwe igihugu gifise mubabwira mhm. ngo uyu mutahe tuwubyaze inyungu eh, tuwubyaze inyungu ni uko leta yiga uburyo n'ubuhinga bwo kwegeranya abarundi itarabye imiryango eh, y'imigambwe barimo mugabo barazikora ko ari abarundi gusa hariho n'abarundi bakunda kwishyira imbere barimo iyo migambwe nyine usanga baca bishyira imbere kandi bigaragara neza yuko atari bo bakwiye kubijamo kujya imbere ntibashyire imbere leta niyica imbere yonyine mm. hanyuma ifashe icy'inzira kugira ngo abarundi baze kubazana imitahe yabo hano mu gihugu mbere bahamagare kuko erega abo barundi twe turashobora kuno kuvuga gusa yuko eh, buzana eh, imitahe gusa yonyine oya abarundi bari mu mahanga agenda abona nk'ibintu bisa nka bine cyangwa bitanu bogira ko akamara igihe leta yo bigerageje kubaha ikibanza kidasanzwe ikintu cya mbere mbona abarundi baba mu makungu bogira baca bagenda bararata igihugu baca hmm. bagenda barerekana ishusho nziza y'igihugu eh, hmm. kuko ugiye kuraba Eh, ibintu ugiye kuraba uburundi mu makungu ni ibintu bibi bivugwa mm. kandi iyo biriko biravugwa n'ubutegetsi gusa uko igihugu ari cyiza iyo niyo bagendwa hari ababifata urazi eh, benshi bavuga ngo la politike eraridomantire mm. bantu bavuga uburundi ugiye kushika ku burundi amayindikateri menshi usanga ari ruje abantu ntibagomba ntibahaza ibyo mugabo barundi bamaze kuza baca batanga iryo shusho ryiza mm. mu ikete mwandiki muheruka kwandikira umukuru w'igihugu kumbure harimo ibintu muvuga nka bitatu bikomeye mubona mwashyize imbere umukuru w'igihugu ashobora guhindura kumbure nko mu mwaka uza abo barundi bakishima bavuga bati hari ibyo tubona tuko turiko birahinduka nakubwiye ko abarundi baba mu makungu bafise ibyiyumviro bitandukanye mugabo kandi byose byubaka eh, bwa mbere ikintu nabonye bashira imbere bavuga yuko leta nk'ubufatije bwa mbere nubabwira yuko nagirishije inama mm, itariki umunani kugera itariki Mm. Eh, hanyuma turagirana inama turaganira cyangwa ikiganiro nyine gisanzwe cy'abavukana turayaga turavuga ibintu bitari bike eh, harimo ibyo ni ukwita eh, umwitwarariko baraba ku giti cyabo nibyo nabaganirije ko benshi ntibari babizi ndabasigurira ndababwira kandi yuko eh, leta yashizeho uburyo nabo bashobora kuzoterera muri iyo mbono Eh, biciye mu byo nokwita resitarateji segitoriyeri eh, ni ukuvuga ibitabo eh, bizoba byashyize ku gisata ku gisata ibyo rero twarabiganiriye hanyuma Joe Champa ndabemereye yuko nzo ndabishira mu gwandiko mm -hmm. uh, rikome nkabishikiriza umukuru w'igihugu kuko zanzwe tubigenza ibyo rero naciye ndabikora eh, nashyigarutse mu burundi itariki mirongo ibiri na zitatu na zine gutyo ntihenze nshitse itariki mirongo itatu n'imwe eh, z'ukwezi kwa gatanu aho eh, kandi muri ibyo bibiri hariho kimwe giheruka gutorerwa inyishu oya inyishu ntiyatowe mugabo ah, ni intango kandi nagira mbere mfatireho kano kanya nshimire umuyobozi mukuru ajejwe Eh, iby'abarundi iby'abinjira mm, mu gihugu eh, n'abasohoka mm. eh, migration kuko ni umuntu ubu yabishyize mu ngiro cyane foromeri ofisiyerima kandi bizotangura kujya mu ngiro ku batabyumvise ubu yarashyizeho ibiro sinibuke inimero bavutse mugabo oh, bizotangura itariki mirongo itandatu z'ukwezi wa gatandatu ni ukuvuga kuri uwa mbere abarundi bazaba bavuye mu mahanga bafise ibisabwa eh, yavuze ni ukuvuga igipapuro eh, ni ukuvuga ikintu cyerekana yuko basanzwe baba mu mahanga eh, ni dufate akazi do rezidanse ariko yavutse karite ya diaspora naho ngira ngaruke kumbure mwakigarutse ko muti hariho ukutabona kumwe ibintu mu barundi bari hanze y'igihugu ariko wumva nibasaba bya karite ya diaspora ibyo n'ibindi kuko kugeza n'uno munsi mirongo itanu eh, mugabo abantu benshi baravyamirije mm, reka eh, kumbuka nyuma kandi nico kibazo barakibaje umukuru w'igihugu ariko eh, yari kumwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire ariko bace babihagarika mm. kugeza nino saa rero ivyo bintu ntibiragira barindiriye ko banza kuvyuka gatora Eh, murabizi nk'uko ko ndabivuga buri eh, buri mwaka ubu burundi buratunganya indwi yahariwe abarundi baba mu makungu mm. icyo ari cyiza cyane mutuye ikosa dutoyi mu byabaye mu mwaka uheze mm-hmm. eh, aho oh, batigeze habaye ikiganiro bari biteze ko umukuru w'igihugu abumviriza mugabo baraje by'ukuri harabagiye bababaye Eh, nkeka bitakunze nibaza ko umukuru w'igihugu byaba byaramushikiriye ubu twarumvise yuko ibyo bintu bazobikosora ngira nshimire mbere abo umushikiranganji bw'imigenderanire bubijejwe ko twarabiganiriye baratubwira yuko ibyo bitazosubira ba ubu uya ibiganiro bizoba kandi eh, bose bazovuga ata kibazo hanyuma John naranasabye mbere eh, mu rwandiko turasaba yuko bushiraho mm. ni ukuvuga yuko tudashyize imbere indero edikasiyo mm-hmm. kugira ngo dushyire imbere ubumenyi ariko buzoshobora gutuma dutera imbere cyane mm-hmm. kuko kugira igihugu gifise ibijuju gusa mu bare nkoresha ibyo ntunzenya cyangwa benshi bizogora cyane dushira imbere ubuhinga nibyo ibihugu byose byashoboye gutera imbere byashize imbere mm-hmm. icyo rero baragishimikiye ko barashimikira ko n'ikintu bita digitalization mm-hmm. ibijyanye n'ubuhinga bwa none ubuhinga bwa none ibintu byose bije mu buhinga bwa none amabanki eh, ama administration eh, muri pafe barabitanguye n'ahandi kandi mugabo bije imbere ibyo bintu ku buryo atakinuza kurondera ngo ubure mbere byinshi mu biro banabirondere baciye no kubuhinga bwa n'abazo bari mu mahanga mm. mugabo ngarutse kuri ibintu by'abarundi ba mu makungu baravuze ibintu bijanye na passport mm. baravuga bati birabagora cyane kuronka ama passport kuko ariko muhibuke ko mwatubwiye ko hari intambwe yego hari intambwe y'abantu babashyize ngaha yego mugabo hariho n'abandi bavuga bati iki ni cyiza ariko nibarabe ukungene no mu ambasade vyogirwayo mm. ku buryo bidasaba ko renda kuza ngaha kuvuga pastor eh. uri hari uri hari je muri ambasade ya y'igihugu hmm. kugira ngo uyitore hariya hmm. kuko bisaba amafaranga menshi yumvira nko kuva muri Etats muri Amerika uje kurondera passport hmm. eh, ariko bavuga bati nitugire nk'abandi reka muri inu Suisse duhe akaryo abarundi bari hanze y'igihugu mwumvise umutumire turi kumwe ni Gabriel Rufiri arongoye Olicom eka mwumvise abo twari kumwe aho twatanguranye ikiganiro ibitari bake imirongo iruguruye itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ni ku barundi bari hanze gusa mbere na fixe zikaba zuguruye zose ku bwanyu bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu sangwe kazi mhm. kumbura nze kugira n'ibyo nosaba leta mhm. hanyuma nze guhereza n'ikibazo icambere nuko nk'abarundi uh, baba hanze uzi ukuri yabikiye ko turafise uruhara rukomeye uruhara nangere mm-hmm. mu buzima bw'igihugu cyacu mm-hmm. cyane cyane ko mu bihugu tubamo mm-hmm. ivyo bikaba vyerekanwa n'iyo igejeje gufatwa n'igisata cy'abinjira n'abasohoka mhm. hajya muri pafu mhm. iyo nayo twarayikengurutse cyane nk'abarundi baba hanze irorohereza mhm. ariko rero sinongera navuze yuko biboneka yuko hariho amadosiye amwe amwe agenda gake gake cyane gahoro gahoro cyane cyane cyane nk'ibyo yagarutse ko umukuru w'igihugu twebwe nk'abarundi baba hanze jewe eh, twebwe aho mberereye twebwe muri canada nk'ubu nta n'ubuserukizi ifite hano muri kino gihugu uca wumva yuko nk'abarundi bica bitugora cyane iki gihugu ni kinini nta buserukizi buhari abatari bake birabagora cyane mhm. turetse rero ah, ntiyibye twebwe nk'abarundi baba muri canada nta bantu kuvugira aho kuko ndavuga ibyo wujuje n'abayemo mhm. ikiza ndacite kiza cya bibiri na cumi na gatanu kudeta mhm. yagerageje muri bibiri na cumi na gatanu Mm-hmm. yaraducanishijwemo mu by'ukuri mm-hmm. ni ukuri byaraducanishijemo rwose nk'abarundi abarundi turigabura abarundi tuja mu migwi ni ukuri byabaye ibintu birebire mm-hmm. ku bundi ubu twari dukeneye indongozi zofasha muri icyo gikorwa kugira ngo bumvise abarundi bamurikanaga barafite byinshi bobufasha barafite byinshi bovuga ariko icyambere mbere gikenewe ku bwanje kuja hamwe aho nyine ntabwo bambwira ko na n'umutumire mm-hmm. yabuze yuko yaje muri amerika nandi akanakoresha abana babarundi basanzwe baba Mm-hmm. ubu ni umugambi mwiza rwose kandi abarundi tubashoboye abarundi cya mbere dufise turakunda igihugu cyacu turazi yuko dukunda igihugu cyacu ni ukuvuga rero tube nk'abarundi baba hanze hari ibintu njyewe ku bito bito mbona twoherako abarundi baba mu gihugu boherako hmm. turiko turavuga iterambere ruswa dutegerezwa kwitana n'akanuka kubera ruswa n'umwanzi akomeye w'iterambere hmm. hari igihugu kibana ico ngaho kibanyi cy'uburundi icyo gihugu no munsi kizi cyane ku isi kubera kugira isuku ni ukuvuga abantu leta yarabashyize kuri disipurine ku buryo abantu bagira isuku iwabo mu bibanza waniro icyo gihugu n'umunsi umuntu akiguze wese acabona isuku nk'icyo ni ikintu atakiguzi gifise uwo ari we mm. wese ashoboye hmm. yagarutse ku kintu nagomba kugarukaho nanjye gatoya kijyanye n'ingena abarundi bacanye mu kubera ibintu bya politiki eh, aba banyepolitike bacu n'ukuri barakwiye eh, kuza bararaba ibintu bihuza abarundi ko birahari hmm. aho kuza barazana ibintu bibatandukanya abanyepolitike rero bacu barakwiye nabo guhindura ingendo bakumva yuko uh, ibyubaka buza imbere kuko birahari byinshi mhm. eh, rero uh, nibaza ko ubu uyu n'uruhara ni uruhara rukomeye cyane rw'ubujejwe ubushikiranganji bw'ubugenderanire n'ayandi makungu kuko niwe uhagarariye umukuru w'igihugu mw'ibi bintu byose aha rero eh, nk'iri kibazo david avuze n'ikibazo gihambaye rwose cyo kunywanisha abantu uraba ibintu bibahuza ibyo rero jyewe nibaza yuko ari ibintu bikomeye rwose eh, kuko eh, batarabye ibyo bintu bibahuza bizogora rwose ko dushobora gushika kure biboneka eh, yuko baba bakeneye nk'ijambo ry'ihumure barakeneye umutware mm. umusuku yubahuza akagenda yenkarna mm. sinzi ingano kivuga Eh, sabwe kandi bakunda igihugu bakunda igihugu cyane ugiye Ottawa ukagenda Montreal ukagenda Vancouver Quebec mm. Toronto usanga barundi Edmonton Edmonton uvuye nka uvuye Montreal uja Edmonton n'amasaha hafi atanu n'indege ariko usanga barundi baragiye ari benshi cyane eh, ugaca ubona yuko barundi mu by'ukuri ubwo butunzi dufise leta ifise itego ryo kubwegeranya ukabushyira hamwe icyo rero ni nibaza yuko leta irabyiyumvira eh, kuko urazi nk'amambasade eh, ari buraya ibihugu byegeranye usanga ari menshi cyane muganga mm. igihugu nka canada eh, nka canada na etazi na amerika ubu rero leta irakwiye gukorera kuri icyo kintu kumva mu bubirigi mu budagi eh, mu bufaransa muri Orande, muri butariyano n'ahandi n'ahandi henshi hariyo amambasade hose mugabo ukaza wumva muri karita ngo nta ambasade iriyo ni logique niko je novyita mm. mugabo nabivuze ntibitahuza na gatoya mm. mugabo nabivuze imvo nuko nkikambera atabarundi benshi bari mugabo no munsi ino saha abarundi benshi baja muri Canada gusumba ko baja muri ivyo bihugu mm. ariko kumbure turaho nyene eh, David yabigarutse ko hari n'abandi bashobora gufasha ati mwebwe namwe murashika muri Canada ariko ntimuhuza abo bandi barundi nkuko mwabigize muri Amerika ati byoba byiza mugiye ukumbura munahura nabo bandi bo muri Canada mugahana ikiyago byiyumvira ibyumviro byabo nabyo nejeje nk'igihe ejo mukabishikiriza nka urikoze birumvikana ah, nibyo naragize eh, ikosa kubera umwanya nari mm, mfise mm. mugabo eh, mu minsi ya vuba cyane tuzobabwira kugira ngo tubonane tuganire dutererane ibyiyumviro kandi nagenda bamenyeshe ko ibyo twebwe tuba tuvuganye n'abarundi baba mu makungu ubwo nyene cha tubishira mu rwandiko tukabirwikira inzego zibije kandi tugakurikirana tuguma dukurikira dukurikira kugira ngo turabe ko bija mu ngiro nubu uh, hari nama dora kugirana uh, nabo mushikiranganje mm. uh, bu jero migendanire makungu baratubwiye yuko mu nama ariko barategura bazoshira ku ibintu byose twavuze ko ma preoccupation harimo muri ibyo by'igiturire mugabo n'ibintu byinshi cyane tugomba guhindura n'igiturire n'ivyigisho igiturire kirimo hariho abatinya kurungika nk'amahera yabo ati canke kuyazana ati ejo na hirya yeje kumbure aha hasi izi nzego zabo hasi ayo mafaranga eh, nta minisitiri bafite ko zokora icyo bari bifuza yego oya ni byinshi nabivuze nk'ibi byo by'igiturire hari ibyo tuyenda bishira muco ni ukwita gukorera ku mugaragaro mm. Eh, gukorera ku mugaragaro gushira imbere umunyagihugu hari abantu no mu nzego z'igihugu ibyo batarabivyumva batarabitahura ha ah, muramutse umutumire yego murakoze murakoze ndamukiza n'umutumire gira amahoro y'imana n'abantu gira aho bawubawe gira impuzo n'impondo mu bantu namwe mugira imana mugire ibyo byose munyifuza hmm. tuduga ku ijambo nawe tuguhe iminota itatu Ernest ariko harimo harimo amayiko menshi sinzi ko nzakuronka umwanya wo kuvuga n'ingoga kugira eh, ndonke umwanya wo guheza n'ingoga n'abandi bakoze barongere ku ijambo turakumva neza aho niho nama niho mba abantu bo mu ntara y'iwacu itega bakana kandi ko ariho nama mba ariho nkorera utuntu twinshi mhm. jewe ngiye kuvuga ko banyibye me abagenzi benshi dufite baradewukirwa mm. bari bakizanye ibintu byabo kubera biribwa mm. kandi bakibwa n'abantu bari bizigiye gusubira kubitwarira bikaba ikibazo kinini mm-hmm. none ni gute bwoko gukora kugira iyo ngendo mbi y'abantu bari mu gihugu mm. banyonora utuntu twa murundi bakagwa bagatuma adebukirwa ku migambi yari afise kandi iyo abaye umwe yibwe araza akayibarira n'abandi mm. wari ufite icyumviro cyo kuza gukora ibintu agahagarara e, nk'abarundi bari hanze benshi barakwiye kwigishwa n'abonyine gukunda igihugu mhm. cyane n'abari mu gihugu bakaza barigishwa gukunda igihugu ku buryo n'umurundi uwo ari we wese ashobora ari nk'igikorwa cy'iteka agiye gukorera ubundi mhm. ntica kubimenyesha amakuru sinzi ingorane ko iyo uri amakuru utangiye sinzi aho biba bihereye akarorero ka hafi kihuta nk'ubu mm. ngaha hariho umunonotsi wiruka kubona ngaha mu gisagara cya tene kandi azwi cyane ku isi azwi cyane ku isi mu banonotsi yiruka kandi yarahawe n'igikombe mm. n'ubu ko akiri ngaha uwo bita francine nyirusaba ngabo mm. ku mamede yo mu burundi nta namwe byanditse usanga batazi ko ari iyo sinzi rero ko ari akantu k'akanywa bakaba karabaye mm. hanyuma nacyo abarundi benshi bari hanze turagira ibibazo mm-hmm. niyo twipfuza kubitana icyara amahera mm. na placide yakigarutse ko eh, cyo gutuma tumanako mm. amahera turi ko turaraba kuri interineti baratwereka yuko dushobora gutuma ko amahera mu bihugu iwacu bakayatora mu madorari cyangwa mu mahero hmm. mugabo iyo tugiye mu mazu y'aho bavunjira baguma batwereka yuko bayatora mu marundi hmm. kuvuga yuko mu gisata cyo gutuma tumanako cyangwa mu mubyeyi mu bintu byerekeye bya kominikasiyo hmm. hariho ibyo batagira donc badashyira ku gihe mm. update amapaji menshi nari update mm. bica bituma twebwe dutakaza ego Kingsley akanya karatujanye murakoze cyane bandanye mwumviriza kumbure twumve yuko hari icyo vamo Gabriel urabona yuko ni benshi bari ku murongo ibibazo byabajijwe kuva kuri Ernest Placide na Kingsley hari ibishaka gusa numvise ararenga cyane ubutungane si we wenyine nibaza yuko n'umukuru w'igihugu adasiba kubivuga nibaza yuko hakwiye kuba icyo ni ukwita reforme profonde de la mm. justice bazana impinduka mu butungane kuko si abarundi baba mu mahanga gusa babwidogera bumva yuko nabo ngabo babwidogera meme n'inzego zibushiraho zirabyidogera mugabo inzego zifisemo uruhara kuko nizo zirondera kubukoresha mm. nibaza rero yuko ibikoresho eh, bukoreshwa n'izo nzego nibaza yuko abarundi bazaba baje mu iyo ndwi yahariwe ah, abarundi baba mu makungu bazoheza bakabivuga bagaca cyane cyane bagatanga ingene byogenda mm. eh, ico nibaza ko kizoshoboka mm. ariko kandi ibyo yasabye eh, by'uko hagize umurundi yibwa Eh, aho urubanza rw'ikibirira yego nibaza ko eh, bikwiye kuba ku buri bose nibyo barundi baba makungu barakwiye harakwiye kuba icyo no kwitana za particulier mugabo n'abandi bose burya umusuma n'umusuma wibwa wose bayimwe mm. nibaza ko bazobikorera ko kandi nibaza ko nibi iyo batwara bariko baravyumviriza kandi mm. baradugije iki nagira ndakubwira batakurikirana ikintu kijanye mu makungu cyangwa baratwara amafaranga menshi ibi rero ni ibintu bashyira ko amatagisi buri mwaka buri mwaka bagomba bashyira ko amatagisi ibi rero leta bobo barafise icyo nukwita politike fiscale iri babigira barafise imvubu zituma bikora gutyo mugabo eh, kubera hari WhatsApp jewe n'ubundi uya nibaza ko umuntu bari kwarihenda ngo kandi ko turi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ko umva abandi babana bo mu bindi bihugu ubu uye urashobora kuronka amafaranga uyashije kuri konti yawe ukayaronka amadovize mugabo harimo ibibazo eh, nibaza ko ibintu by'amadovize mu gihugu cyacu biracarimo ingorane mugabo nkemera neza yuko leta eh, umuntu ariko araba neza iri kwirabishyira ko eh, ingufu nicyo gituma abantu benshi bikuza barabivuga kugira ngo baze baraterera hazogerwa ibintu bize birahinduka kuko leta yamaze gushyiraho ubwo buryo n'ubuhinga bwo kuzirumviriza abarundi murakoze cyane aha niho duce turangiriza kino kiganiro reka nshimire david Ottawa Ernest Ottawa Placide muri Hollande Kingsley mu Bugiriki yarico yatene mu Bugiriki reka ndagushimire Gabriel Rufiri wakoze kwita ubutumire bwacu reka wakoze n'ivyumviro washikirije n'ibibazo byurishije oya nanje nagira ndabashimire kubona mwantumiye nkashiba n'abarundi twasangiye ikiyago nkabemera yuko ivyo bashikirije byose aho nzoshobora kugera nzobishikana ku neza ya twese kandi n'ikiyago ca rumunoni ego eh, cyane cyane umunoni yakoze François Akimana yari mu buhinga bw'ibyuma kuri micro ya Rimedar niyo nkuru mugire aho muba mubahwe naho kuba